Didelis miesto laikrodis sustojo ir rodo neteisingą laiką, kuomet elektroninis metro laikrodis rodo tikslų laiką. Pasuk laikrodžio rodikles ir nustatyk didelėme miesto laikrodyje tikslų laiką.